اگر رب تو به طرف فرشتگان که من با شما هستم او فرشتگان من با میت خاصم با شما هستم شما همت بدهید مؤمنین را فثبت الذین تثبیت کنید مؤمنین را او دیگه من القا میکنم در دل آنهای کفر کردن رو به شما را بزنی بالای گردن اینها بیان فثبتو شما بزنید فرشتگان مؤمنین بالای گردنهای کفار و بزنید از آنها روی هر اندام بنان این بند دستهار میگن مراد هر اندام اینها را زرد کن سر و گردن اینها جلوی شما آمد بزنید دست اینها آمد جلوی شما بزنید پای اینها آمد جلوی شما بزنید بنان اینها آمد به طرف شمشور و نیزه شما بکشید و بزنید تا آخر قدرت پر قدرت قدرت آخر ہے کن ذالکا ان ضرب فوک آنا کو ضرب کل بنا بے سبب ناشا کو لہ رسول نا فرمانی کر دے اللہ اگر نافرمانی و مخالفت خدا کنند، اینا مخالفت خدا و رسول کردن و هر کس مخالفت خدا و رسول بکند ببینی قانونی بیان کرد تو فإن الله شدید العقاب هر که گفته با خدا گفته با کافرها یار نشی حالانکہ اینا که با کافرها یار شدن و هم قطار شدن اینها را گردن بزن تعمیدی دیگر نه قانون خدا بیان میکنند

şedidül ikab. Allah şedidül ikab der dünya ve ahiret der her dü can saht azar mide. Zalikum in hukm ya kulna zalikum. İn hukmra in sezara zalikum muşarileş. Bak kaf harfiye. Kaf mana ne darar? این سزا را پس بچشیده کافرها دنیا گردن زده بشید و داخل بید تو جهنم ذالکم کاف حرفی معنا ندارد نزا شما نه این عذاب را ضرب آناک را و ضرب هر بنان را بچشید او یقین هم کنید بعد از واب و علمو هست یقیناً کنید که ان للکافرین عذاب النار برای کافران عذاب جهنم هم